Kimsa caj capítulo. Moisés mantapas Jesús ja aswan munainioh kaskan manta. Wauji hamkunaha kachkan kichik Dios pagrakisham. Chainata hanaj pachapi Kichik pa hayasqam. Chainata Dios pakachamusqan Sacerdotikunapa jefin jesucristo y yuyaymanaychik. Paiga confianza runam karja, churajnin Dios pa complispa. Paiga complirga, Dios pa enteron wasimpi moesis parurasjanta hinam. Wasimantaja rexisja. aswan Jesús Chaynam pas mantaja á su Wasiqa runa rurasqallanmi. Dios mi chaja y imata rurarja. Dios pa wasinpi Moisisqa confianza karja. Chaywampas paiga, mapas karga imapas diospanis hankunamanta uyakunampa. Cristo michaga, churikas dios Diospa wasinpi karga karqa. hinam nyuhanchikpas kanchik paypi hatun confianzawan kallpanchakuspaqa. Runankunataha Diospuni manta. Chuya espiritum ning kunan timpupi Diospa nishqanta uyarichkaspaqa, amayasun punchaupi rumiyaykachichikchu. Piñachiwasqanku punchawpi hinaqa. Chunniqpi pruebawasqanku rurasqankuta hinaqa. Chay chunniqpim ñawpaq ruras rurasqaykunata rikurqaku. Tawachunka watapuni chaykunata pan con prueba Charaykum chayrunakunawan piñasqa karjani. paikunata kainata nerjani, tu Tukuy tiempo son Jokunam kankichik. Nispa. Ñannikunatapas mana mi kankichik. Nispa. Charaykum Samanan jurarjani. Samanankupaq mi mana yaykun hakuchu nispa. Cuida kuichikia. Yanqañataq mayqannikichikpas mana iñiq kaspa, inaspa mana dios sunquyuq kaspa, kawsaq sa rakikurunman. Tiempo kachkaptinraqa, sapapunchawya kallpanchakuychik chaynapi, nikichiktapas hucha engañaptin, sunquykichik ama Kristuman Cristuman kachkan kichik, paipi Ishanjik punchau hina, mana iskairayaspa wañunaykichikama Biblia mning. kunan panis Diospa Diospanishanta uyarispaykichikja, amayasun ruikichikta rumiaykachichikcho. Piñachiwasqanku punchaupi hinaja. Dios parimashanta uyarichkaspankuja, paita paita piñachirqaku, pa pusamusjan yapalian runakunam. Pikunapaqtaq Dios tawachunka watapuni piñakururqa, payqa piñakururqa contranpi huchalikuq chunniqpi wañuqkunapaqmi. Hurarga, Tamanan copa husqanman mana yaykunankupaq, paija jurarga, mana kunapa Kontrampim, Chaynaqa, mana kuraikoma, mana Yaikuita aterjakuchu.